Zer iziste guai? Be, haigira artea egiten. Artea egiten duzue? Bai. Eta zer da artea? Be, tindua, marazkiak eta margotu. Nola izena duzuen uh, arte erakasleak? Uh, eh, Naiak. Maider, eh, Maider Luro, beraz, eh, zuzire hemen garaziko ikastolan arduraduna, uh, eh, egan nahi baitu zuk kudeatzen dituzula hemen eskolazkanpoko e ekitaldi horiek. Lehen atxaldea, lehen esperientzia, nola da sartze hori, nola pasatzen da? Ebe hor, uh, bo, asken mementuan denak finkatu dira, baina hor, ba, motibatiak gira, dingira bost uh, animatzailekin, eta hor, bo, egun behar ziren taldiak egin, ez ditugu aurrak ezautzen ere, hor Eh, egin dituzte jokoak uh, izenak uh, ikasteko eta... Eneko, Agustin, Eiande, Silia, Julen, Enaut, Kepa. Eneko, Agustin, Eiande, Silia, Julen, Enaut, Kepa, Maialen. Ba, entzun otai, margoak, behiak dira, Beraz, kasu egiten dugu eta sustu txapa behiz ezartzen dugu Beraz, eginen dugu ahain bat, papera plegatuz, eta gero eginen duzen mahaski bat. Eta gero koratuko duzu gaina nola. Adaz? Sobera edera da. Adaz, ziste? arte plastikoak, kantutailerak, irratia, denerik, denetarik eh, proposatzen da. Bai, hor eh, ditugu proiektu guziak uh, ono finkatu, hor bakarrik guai taldiak eginak dira, badakigu nor, norek zain talde hartuko du, nor dion guai uh, proiektu horiek guai uh, lanian gira horren gainean, eta hori dena prestatuko dugu uh, untxa pasatzeko. Lehen ziklo bat da, zazpi asterena hori da? Hala, irailetik hasten da, beste bakantzak hartio. Eta hola, eh, beti eh, omnia sainduko bakantzitik ba, beste bakantzak hartio. Eh, hala, izanen dira bost uh, ba, zikloak, hala. Hale, itzulia handik, kasu? Biak Ez dut egin, eh? Erranen dugu, ez ziztera baztere txarrak eta untsain duziare. Beraz, maialen eh, aktivitate hauetan eh, parte hartzen duzu, eh, ikasle talde bat ukan duzu atxalde untan, lehen aldia zen, lehen kurtsua, nola pasatu da hau? Bo, aski untsa, okan ditut uh, urtekoak, eta mo, egin ditugu joko batzuk, eh, hautatu uh, ditugu pixka bat algarrikin, lehen eguna aski uh, zaila, baina mo, ikusiko. ezagutza egiteko parada zen gau? Bai, bizpairu ezagutzen dituen deia, baina hola, horiek ere ulek dezaten nola pastuko den astea, eta animazio horiek izanen direla astean zehar. Eh, ebe, izanen iz, bi egunez garaztiko ikastolan eta bi egunez uh, eta ara, talde desberdinekin aldi oro. Atxalde bakotxean bi animazio desberdin. Denetarik kirola, kantua, mo, baditugu proiektu batzuk berdine hola, antzerki, eh, antzerki bat muntatuko dugu, izan ez uh, eh, bertaldea urte antzeak edo mo, ikusiko. Nok esplikatzen du zer egiten duzuen marazki bezala? Arrain bat zinen dugu eta behar da papes bat etan margotu, apainzeko eta gero uh, eh, zerriko dugu nun eh, jaina. Eta hor zer egiten duzu beraz? bat? Bai, eta uriko gauzak. Txas Bai. Um, badut izahar bat, um, baditut um, um, um, ez dut ono fini, me istante gehiago gauzu kanen tira. Arrain polita duzu? Ez da apandia, apaie, apendua. Ze kolore emanen diozu? Gorria. Gorria? Zure kolore maitatuena da gorria? Bai. Hola, etxean eginen duzu berritza gaina? Ez. Ez? Zendako? Ez dut maiteitia. Zu kirola nahiago duzu? Bai. Zaila izan da, eh, aktivitateak eh, egiteko jendeak atxamaitia? E, eh, bai, hori izan, hor deia bon, beste norbait hasi zen hori dena finkatzia, eta joan da, joan gure gainantzen hori dena prestatzeko azken mementan. Ziaz, eh? ziazeko langileak ziz. Eta gu deia udauntan, ari ginen zentroetan lanean, hor den baginin deia gure zentroak kudeatzeko eta hori dena azken mementuan eginda eta gero izan dira uh, jende uh, anitz uh, nahi zuten uh, parte hartu aktivitate horietan. Eban beti piskat izan da aldaketa eta hori zen zaila, zailena. Atzo ono jakin batzu ez zirela egiten ahal eta ordeon eh, berzen eh, atzu atxean eh, beste animatzaile batzu atxeman. Ororen buru, hemen hasteko untsa pasatzen da dena. Bai, ba, ba, ba. Hoai markar kartuta, hemen iti, ondoko oporreta iti, dena fite ba, eta erreski joanen da. Ba, izan beharko da, ba, bi laite bedain, ara, untsa denak finkatzeko, rakasleekin ere dena loturak egiteko, eta, e gero, xorniz dena untsa pasatuko dela.